Du Perikles, kan du inte berätta den där historien om Anna-Lena Lo? Den är så fantastiskt rolig och jag tror inte det är alla som har hört den, även om de har sett den. Det. Historien alltså. Men de kanske inte visste vad de såg. Ja, det kan jag väl göra då. Hon skulle presentera sitt TV-program Hon hade sminkat sig noga både bak och fram Hon njöt så hon darrade, nu skulle de få alla svenska patrioter ni minns alla säkert hennes konstiga min Hur hon stod där och himlade med ett fånigt flin Men kameramannen han fick en chock när det gick för Anna-Lena Gick det verkligen för Anna-Lena då? Det gjorde det, så det hon njöt så det, det bara skvätte om det. Ja, men hur kan det komma sig då? Jo, det där förstår du är en psykologisk grej som ofta händer en överspänd tjej. Och denna gång så hände det, stackars Anna-Lena. <laughs> Alltså. <laughs> Ja, ingenting går upp mot Anna-Lena Lu Ingenting går upp mot Anna-Lena Lu Ingenting går upp mot Anna-Lena Lu Hon överträffar alla Kom igen kom igen Ja, ingenting går upp mot Anna-Lena Lu Ingenting går upp mot Anna-Lena Lu Ingenting går upp mot Anna-Lena Lu Hon överträffar alla Det var en jäkla trevlig bit Den har du heder av